lilkhair na nyoyo zinazotarajiwa kupata kheri ma lam yasbiqu sharru ilayhi ni yule ambao shari haijatangulia kwenye nyoyo hiyo kwenye nyoyo hizo ni ule ambao au ni zile nyoyo ambazo shari huwa haitangulii mbele shari inakuja nyuma baada ya kheri anasema wa aula ma unia bihi nasihun na mambo bora ambayo waliotilia umuhimu wale watu wenye kutoa nasaha watu wazuri watu wema waraghaba fi ajrihi raghibun na wakawa wamepupia katika kupata ujira wake wenye kupupia ihsalul khairi ila kulubi auladi almu'minin ni kufikisha kheri kwenye nyoyo za watoto wa waumini yani kufundisha ndio mambo yaliyotilia umuhimu na ulama an-nasihun wakawa wamepupia katika ujira wake wenye kupupia ni kitendo cha watu kufundisha mambo ya khiri watoto wa Kiislamu liyarsakha fiha ili kheri ikite katika nyoyo hizo liyarsakha fiha ili khiri iweze kukita na kuzama katika nyoyo hizo watambihuhum ala maalimi diana kadhalika pia na kuwafundisha mambo ya dini tambihuhum na kuwazindua kuwazindua ala maalimi diana zile alama za dini wa hududu sharia na kuwafundisha mipaka ya kisheria liuradhu alaiha liuradhu alaiha ili waweze kuzoea wawe wanafanya mazoezi kila siku katika mambo hayo sawa ah, liuradhu alaiha min riyadha yatamarran ha wa hiya min atamrin ala shay wafanye mazoezi kila siku katika mambo ya dini hawa watoto ili waweze kuijua hiyo dini watamal bihi jawarihahum yuraddu alaiha wama alaihi man taatakidahu min ad din qulubuhum, na yale ambayo ni juu yao nyoyo zao ziaitakidi katika dini, na yale ambayo ni wajibu juu yao nyoyo zao ziyaamini na ziaitakidi katika dini. wataamal bihi jawarihuhu lakini pia vi, viungo vyao viweze kufanyia kazi mambo hayo na viungo viweze kufanyia kazi mambo hayo haviweze kutenda mambo hayo fa innahu ruya anna taalima sighari kwa hakika imepokelewa hadithi kwamba kuwafundisha watoto likitabillah kuwafundisha kitabu cha Allah yutfiu ghadab Allah kitendo hichi cha kuwafundisha watoto kitabu cha Allah yutfiu kinazima ghadhab Allah ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala yutfiu ghadhab Allah kitendo hiki kinazima ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala wa anna ta'lima shay'i fi sighari na kwamba kufundisha kitu utotoni kanakshi fil hajari, ni kama kuchora eh, kwenye jiwe. Jiwe unataka kuandika kitu fulani au kuchora maandishi fulani, hayatofutika. Mfano wake ni sawa na kumfundisha mtoto jambo fulani, sawa na kumfundisha mtoto jambo fulani. waqad mathaltu laka min dhalik anasema muallif Imam Ibn Abi Zaid al-Qayrawani na nimekutolea mfano wewe katika hayo niliyoyaeleza ma yantafiuna insha Allah bihifdhihi yale ambayo watu watanufaika Allah akipenda kwa kuyahifadhi wayushrifuna biilmihi na watakuwa watatukuka kwa kuyajua kwa elimu yake wayas wayus'iduna biitiqadihi wal'amali bihi na watakuwa mabwana watakuwa wakubwa waheshimiwa kwa kuyaitakidi mambo hayo na kuyafanyia kazi وقد جاء أن يؤمر بالصلاة لسبع سنين na kwa hakika imekuja dalili imekuja dalili kwamba waamrishwe watoto kuswali wakiwa na miaka saba wayudrabu alaiha liashrin na wapigwe kwa ajili ya hiyo swala pale watakapoacha wanapofikia miaka kumi muru abnaakum bisalati bisalati bisab'in wadribuhum 'alayha bi'ashrin waamrisheni watoto zenu kuswali wakiwa na miaka saba na mwapige kwa ajili ya swala wakiwa na miaka kumi maneno ya mtume alayhi salatu wassalam wayufaraqu bainahum fil madaji na watenganishwe watoto hao katika vitanda yufaraku bainahum fil madaji na watenganishwe watoto hao katika vitanda pale wanapofikia miaka hiyo miaka kumi fakadhalika yambaghi hivyo hivyo inafaa au inatakiwa ayuallamu wafundishwe wafundishwe hao watoto ma faradha Allahu ala alibad yale ambayo Allah ameyafaradhisha kwa waja wake yale ambayo Allah ameyafaradhisha kwa waja min qaulin kama vile maneno wafundishwe maneno yaliyofaradhishwa na Allah wa amalin kadhalika pia matendo kabla bulughihim kabla ya kubaleghe kwao liati alaihim albulugh liati alaihim albulugh ili baleghe ije kwa wao wakatamakana dhalika min qulubihim hali ya kuwa jambo lile limekwisha makinika katika nyoyo zao hali ya kuwa jambo lile limekwisha makinika katika katika nyoyo zao wa sakanat ilaihi anfusahum pia nyoyo zao zimetulia kwenye mambo hayo ya kheri sawa wa anisat na zimeelewazika nyoyo hizo bima yaamaluna bihi min dhalika jawarihum aiyo wa anisat bima yaamaluna bihi na zimelewazika nyoyo hizo kwa yale yanayofanywa katika hayo matendo mazuri na vitendo vya na viungo vyao tunaelewa ne eh? kwamba baada ya, ya, ya kuzoeshwa kufanya mambo ya kheri kwa sababu ya kheri kutenda mambo ya kheri nafsi zitatulia katika hivyo vitendo fikie mtu mtoto wake akisikia adhana ana nafsi yake inatulia kwenda kuswali sawa mm. kadhalika yale yenye kutendwa na viungo nafsi pia inalewazika wa anisati bima yaamaluna bihi na nyoyo zinalewazika kwa yale yanayotendwa sawa min dhalika jawarihu katika matendo hayo mazuri na, vi, na viungo vyao. Wakad farada subhanahu wa ta'ala ala alqalbi amalan min al-i'tiqad wa ala al-jawarihi adh-dhahirati amalan min at-ta'at, asema na kwa hakika faradallahu Allah alikushafaradhisha ala alqalbi amalan kwenye kwenye nyoyo kisha faradhisha matendo min itikadati ambayo matendo haya yanatokana na nini na itikadi Allah kisha faradhisha kwamba nyoyo zetu zinatakiwa ziitakidi kwamba yeye ni mmoja hana mshirika anastahiki kuabudiwa sah haya ni mambo ambayo yanatakiwa nyoyo zetu ziitakidi yaitakidi na tayari tumeshafaradhishiwa na Allah subhanahu wa ta'ala na nyoyo zetu zifanye hivyo Wala jawari na Allah kishafaradhisha pia kwenye viungo vyetu adhahira hivi yenye kuonekana mikono miguu amalan matendo miguu inakwenda kusali mikono inatoa toa sadaka toa zaka sah amalan min at matendo katika nini katika taa kwa kila kitendo kinachofanywa ima na moyo katika itikadi au na viungo vinavyoonekana katika matendo ya taa hivi ni itika, ni amri iliyotoka kwa Allahu subhanahu wa ta'ala kisha akasema ufasilu lak na nitakufafanulia na nitakupambanulia ma sharattu laka dhikruhu yale ambayo nilio yaweka kuwekea wewe kama sharti kuyataja baban baba mlango baada ya mlango mwingine li yakruba min fahmi mutaallimihi insha Allah taala ili mambo haya baada ya kufafanulia yaje karibu katika fahamu ya mwenye kujifunza mambo hayo Allah akipenda ili ukiwa unataka kujua akida ya al-sunna wal jamaa lazima usome vitabu vya Ahlusunna jamaa vya aqida mlango baada ya mlango mlango kwamba Allah ataonekana siku ya kiyama na waumini mlango wa Allah subhanahu wa ta'ala anateremka usiku wa mwisho mlango kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasifika na sifa ya mkono mlango wa Allah subhanahu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasifika na sifa ya kuongea صح ملango baada ya mlango ili uweze kufahamu itikadi al-sunna al-jamaa Sheikh kwa sababu kitabu hichi cha aqida anasema ufasilu laka ma sharattu laka dhikruhu baban baban liyaqruba min fahmi mutaallimihi insha Allah ta'ala wa iyyahu nastakhir wa iyyahu ايش wa i ha wa iyyahu nastakhir ايوه ila Allah nastakhir tunastakhir kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kustakhir ni istikhara istikhara ni talabu almashura ni kutaka ushauri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kufanya jambo wa bihi nasta'in na kwake yeye Allah tunataka msaada wala haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim wala haula wala quwata illa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 Katika sharh anasema Sheikh Ahmad ibn Yahya an-Najmi رحمه الله تعالى قوله واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير وأبجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه يعني أن القلوب التي يسبق إليها الشر تتأثر به غالبا anasema kwamba nyoyo ambazo shari ndio inatangulia sana kwenye nyoyo hizo mara nyingi hizo nyoyo huwa zinaathirika na ile shari zinakuwa ni nyoyo za shari wa anna alquluba allati yati ilayha alkhair na kwamba nyoyo ambazo siku zote huwa khairi ndio inaijia inazijia wa hiya khaliyatun safia zikiwa zimekutwa zikiwa na hali ya usafi zipo tupu kabisa na safi hazina uchafu wa shari fayallati yurja taqabbuluha lidhalika alkhair alhamal bi hizo ndizo ambazo tunatarajia kuikubali hiyo khairi na kuifanyia kazi Kujitahidi moyo wako usiwe ni moyo mchafu, usiwe ni moyo wa maasi. Moyo wa maasi na moyo mchafu hauwezi kukubali itikadi ya sunna wal Jamaa, sababu itikadi ya sunna wal Jamaa ndio itikadi ya khairi ndio khairi yote. Kwa ukiona watu wanakataa hii itikadi, basi ujue katika nyoyo zao tayari kuna shida. Kauluhu liyuradu alaiha min ar arriyadha wa hiya tamrin ala shay, hii inatokana na mazoezi. Riadha ni mazoezi, ukifanyia kitu mazoezi. qawluhu وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله في غضب الله وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر حسا وأقول هذا كلام حق حسا ميمي شيخ يحيى عزيزي نسيما كم هاي منيني حق مش هيلزا كنين إن شاء الله إذ إذا قصد به تعليم الصغار العقيدة الصحيحة pale atakapokuwa anakusudia kufundisha watoto basi ni kufundisha watoto itikadi sahihi hata yanju fi mustakbalihi min qabuli almuhdathati walbid'a wadhalalat mpaka waokoke huko baadaye sawa kwa kukubali mambo yaliyozuka na bid'a na upotifu sababu usipomfundisha mtoto wako itikadi sahihi huko baadaye atakubali mambo ya bid'a atakubali mambo ya uzushi na atakubali upotevu lakini kumfundisha mtoto kuanzia utotoni mambo ya itikadi uzushi atauacha na upotevu kadhalika pia atauacha kisha akasema mtunzi بداية العقيدة mwanzo sasa عقيدة akida naanza عقيدة akida mwanzoni قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيروان رحمه الله باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات ملانغو babu mlango ma tantiqu bihi alsuna mlango yale ambayo ndimi inayatamka watatakiduhu alafida na nyoyo inayasema min wajibi umuri diyanati katika mambo ya wajibu ya dini katika mambo ya wajibu ya dini min dhalik al-imanu bilqalb katika hayo ni kuamini moyoni wa nutqu billisan na kutamka kwa ulimi anna allaha ilahun wahidun la ilaha ghairuh kwamba allah ni mola mmoja hakuna wae asiyekuwa yeye ni mwabudiwa mmoja hakuna abudiwaye isipokuwa yeye Allah wala shabiha lah wala Allah hana wa kufanana naye wala nadhira lah wala hana mfano wake wala wala dala wala hana mtoto wala walidala wala hana mzazi wala sahibatala wala hana rafiki wala sharika la wala hana mshirika laisa liawaliyatihi ibtida mwanzo wake hauna mwanzo wala liakhiriyatihi inqida na mwisho wake hauna mwisho wala yablughu kunha sifatihi alwasifun wala hawawezi kufikia mfano wa sifa yake wenye kusifia wala yuhitu biamrihi almutafakkiruna ayati wala hawawezi wakazunguka wale wenye kutafakari ishara zake yatabiru almutafakkirun ayati bali wenye kufikiri wanazingatia wanapata mazingatio kwa kuangalia ishara zake wala yatafakkarun fi hiya tadhatihi wala hawawezi wakafikiri kwenye ile sifa ya dhati yake wala yuhituna bishai min ilmihi illa ma sha wala hawawezi kupata kuizunguka elimu yake katika chochote siokuwa kile alichotaka Allah wakijue wasia kursiyuhu samawati wal ardh kursi imeenea mbinguni na ardhi kursi ya Allah imeenea mbingu na ardhi na tulisema kursiyuhu hiya maudhi'u kadamai rahman sah kwamba kursi ni sehemu inapo ka miguu nyayo ya nani za Allah subhanahu wa ta'ala ndio maana ya kursi kama ilivyokuja katika sunna kwa kursi yake imeenea mbinguni na ardhi sawa kwa mbinguni na ardhi sawa havizidi ukubwa kursi ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini pia kursi ya Allah subhanahu wa ta'ala haizidi ukubwa arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa arshi ni kubwa kuliko kursi wala yaudu hifdhuhuma wa huwa al wala Allah haimpitii shida kuhifadhi hivyo viwili naye ni Allah ni juu na mwenye nguvu الشرح قوله باب ما تنطق به الألسنة وتعتقد وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات من ذلك الإيمان بالقلب قلت ومعنى الإيمان بالقلب يسمى na maana ya kuamini moyoni ana tasdiqa biwahdaniyati llah subhanahu muakkidan مؤكدا من ذلك مؤكدا ذلك بالنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره وهذا معنى لا إله إلا الله أسمى شيخ أحمد قد شرح أسأل لسما قبل ما أنا إيمان بالقلب ما أنا أكوامين ميوني أي التصديق بحدانية الله سبحانه وتعالى نكسدكيش أولي وبيكي وَاللَّهُ kufu aliyetukuka aliye juu muakidan dhalika binutqi bilisan kwa kutulia nguvu jambo hilo kwa kutamka ulimini anna allaha ilahun wahidun la ilaha ghayr kwamba allah ndiye mwabudia mmoja hakuna mwabudia mwingine asiyekuwa yeye wa hadha maana la ilaha illa allah na hii ndiyo maana ya la ilaha illa allah فكلمة la ilaha illa allah neno hili la ilaha illa Allah murakabatun min jumlatain hili limepandana na maneno mawili limetokana na maneno mawili jumlatun nafi wa jumlatul lithbati neno la kwanza jumla ya neno la kwanza ni kukanusha na jumla ya neno la pili ni kuthibitisha fa jumlatun nafi jumla ya neno la kukanusha ni hili neno linalosema la ilaha ay la maabuda sawa muallafatu min la annafia wa munafiha sawa fala kalimatu nafin wa ilaha nakiratun tashmalu jamia al-aliha hili neno linajengwa na la ilaha sawa imetokana na la ambayo ni nafia sawa na kile kinachokanushwa wa munafia kwa akasema la kalimatu nafi la ni neno la kukanusha wa ilaha nakiratun tashmal jamii al ni nakira ambayo inakusanya waabudiwa wote waliokanushwa ni waabudiwa wote iz inna nakirata kwani hakika ya nakira kikaya nakira idha kanat fi siyaqi nafi inapokuwa katika ule mtiririko wa kukanusha siyaqi nafi inakuwa katika ile jumla inayokanushwa wakumesha anza tamko la kukanusha kisha mbele yake kukaja nakira sawa nakira ni kinyume na cha maarifa umeelewana فإذا كان في سياق النفي فهي تعumu ile inakuwa chukua maana ya kukusanya maana ya umum ajli dhalik ذلك sababu hiyo iktadha hadha an-nafi annahu nafyun li jamii aliha ndio maana ikawa imemaanishwa nafi hii kanusho hili ni kukanusha miungu yote waabudiwa wote ai nafyun li jamii al-ma'budat kukanusha waabudiwa wote thumma baada dhalika jaa ithbat kisha ikaja ithbat illa Allah illa Allah sio kwa nani Allah sawa na ithbati imekuja kwa illa alistithnaiyya ya kuondoa وهذا مقتضى قوله أن الله إله واحد لا إله غيره na ndio maana ya kauli yake kwamba Allah ni mwabudia mmoja hakuna mwabudia kwa yeye wamisdaku dhalik qauluhu ta'ala na kusadikisha hilo tusome maneno ya Allah katika sura tunaambia aya ya 25 wama arsalna min qablika min rasulin na kwa hakika hatukutuma kabla yako mtume wa aina yoyote ile illa nuhi ilayhi soka tulimteremshia wahi tukamwambia annahu la ilaha illa ana fa'budun kwamba hakuna abudiwaye kwa haki isipokuwa mimi Allah ni abuduni huo ulikuwa ujumbe wa Allah kwa mitume wake waje kuwaambia watu wake watu wao amma kaulu la shabiha lahu wala nadhira lahu wala walada lahu wala walida lahu wala sahibata lahu wala sharika lahu hadha nafyun likawnihi mutawallida min ghairihi hili ni kanusho ya kwamba Allah kuwa amezaliwa na asiyekuwa yeye. Hili ni kanusho kwamba Allah hakuzaliwa na asiyekuwa yeye au ghairihi mutawallidu minhu au ghairuhu mutawallidu minhu, au asiyekuwa yeye Allah katika viumbe wake awe amezaliwa amezaliwa na Allah ili aitwe mtoto wake wa kuzaa. Wanafyu lilashbahi wanudharaa kadhalika pia kuna kanusho la watu wenye kufanana na wenye kushabihiana na Allah wal muinina wal uzara na kanusho la wenye kumsaidia Allah na mawaziri wa Allah wanafyu lisah lisahibati washiriki na kukanusha marafiki na washirika وهذا النفي surat سورة الإخلاص سكن hili limeendana sambamba katika maana yake na suratul ikhlas qul huwa allahu ahad sema yeye allah ni mmoja allahu samad haya almaksudi fi hawaij allah ndiye anayekusudiwa kuombwa na kuabudiwa na kila kitu kusudiwa katika haja lam yalid wala yulad hakuzaa wala kuzaliwa wala yakul lahu kufuwan ahad wala hafanani na chochote thumma tati baada dhalika aljumlatul ukhra kisha baada ya hapo zinakuja jumla zingine za maneno annafia libtidai wujudihi zinazopinga na kukanusha ule mwanzo wa uwepo wake kwamba Allah yupo lakini uwepo wake una mwanzo walintihai daumumiyatihi na kule kuisha kwa kudumu kwake wa wankidau rububiyatihi na kuondoka ule ulezi wake Allah سبحانه وتعالى قام ولذلك ينامون فقال رحمه الله أكسما ابن أبي زيد القيرواني ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء قام منزواك الله هنا منز ولا مشواك هنا مش مشواك هو وش وهذا المعنى تثبته الآية الثالثة لما نهي إن ثبتش الآية يتاتو من سورة الحديد كاتك سورة الحديد haithu yaqulu fiha azza wa jalla kwani Allah anasema katika aya hiyo huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin wa huwa bikulli shay'in alim ya Allah ndio mwanzo na wa mwisho na Allah ndio dhahir na ndio batin wa batin wa nje na ndani wa bikulli shay'in alim na juu ya kila kitu ni mweza wa fil hadithi sahih na katika hadithi iliyokuwa sahihi alinabii saa sallam allahumma anta alawal alladhi laysa qablaka shay wa anta alakhir alladhi laysa ba'daka shay wa anta adh-dhahir alladhi laysa fawqaka shay wa anta al-batin alladhi laysa dunaka shay hadithi imekuja khaja muslim hadithi abi huraira kama ee allah wewe ndio mwanzo hakuna kabla yako chochote wa anta akhir na wewe ndio mwisho wala hakuna baada yako chochote anta dhahir walaisa fawqa shay wewe Allah ndiye wallahi wa juu na wawazi wala juu yako hakuna chochote wa anta albatin falaisa duna kashay na wewe ndio wa ndani na wala chini yako hakuna chochote hakuna asiyekuwa wewe chochote kama utakuwa ni albatin basi dunaka laisa fi shay نعم قوله ولا يبلغ كنها صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون بآياته يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم يقرر المؤلف رحمه الله ajza almakhluqina an bulughi wasfihi. Anaelezea mtunzi Allah mrehemu kushindwa kwa viumbe kufikia wasifu wake eh? ajza almakhluqina an bulughi wasfi kufikia wasifu wake Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba kuwepo kuna watu ambao wanaweza wakaueleza wasifu wa Allah wakawa wataumaliza wa ajzuhum anil ihatati biamri na kushindwa kwao kukusanya na kulizunguka lile jambo lake Allah subhanahu wa ta'ala wa annahum ma'muruna bitafakkur fi ayatihi lakini kwamba wao wameamrishwa tu wafikirie zile alama na ishara za Allah subhanahu wa ta'ala amma dhatuhu fala taftaridha al-adhan ama dhati ya Allah bongo hizi haziwezi zikapiga picha hata ya iftiradhi hata ya, ku, ya kusema kama kama ingekuwa kama ingekuwa hata ya kudhani picha ile ya kudhani kwamba ingekuwa hivi itakuwa hivi akiwa hivi itakuwa hivi haiwezekani bongo zetu ni dhaifu bongo zetu ni dhaifu anasema wala wala tablughu almaqais wala qiyas haiwezi kufikia kumfikia nani hawezi kufikia sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kama kwa kiasi kwamba mfano wa hiki na hiki kwa kiasi fulani na fulani falqulubu ajizatun nyoyo tayari zilikushashindwa an tatasawwara sifatahu subhana nyoyo zimekushashindwa shindwa kupiga picha sifa ya Allah mtukufu wal adhanu kallatun an tahita an tuhita bi ma'rifatihi na zihin ubongo pia ulishafeli kuzunguka katika maarifa ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, Yaani kuzunguka yale maarifa ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna ubongo wa mtu yoyote ambao unaweza ukazunguka maarifa ya kujua sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yaqdiru al-ibad an ya'lamu min sifatihi, waja hawawezi kujua katika sifa zake au, au asma, asmai na majina yake wa nuuti dhatihi, na sifa ya dhati yake illa ma allamahum iyah, isipokuwa zile ambazo Allah amewafundisha hao waja wake. Falitirafu bil ajz an bulughi maarifatihi, kule kukubali kushindwa kufikia yale maarifa ya Allah, huwa alghayatu allati yanbaghi an yantahi ilaiha kullu makhluq, ndiyo kilele sawa, ndiyo kilele ambacho kinampasa ayantahi aishie ilaiha kwenye kilele hicho kullu makhluqin kullu makhluqin kila kiumbe sawa kwamba lazima kila mmoja afikirie kisha mwisho kabisa akubali kwamba yeye hawezi kufikia kutambua ile ule mwisho wa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kisha akasema laqad karara dhalika biqawli na kwa hakika muallif alisema maneno haya kauli yake wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha. akaleta aya katika surati al-Baqara aya ayatul kursi wala yuhituna bi shay'in min ilmihi hawa viumbe hawawezi kuizunguka elimu ya Allah kwa chochote illa sha. isipokuwa kile Allah ametaka wao wakijue isipokuwa kile ambacho Allah ametaka wao wakijue naktafi bihadha wallahu a'lam sallallahu alaihi wasallam وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه